Duela urte batzuk hasi zen Eusko Jaurlaritza pertsona transexualen arretarako gida integral bat sortu eta erredaktatzen eta jada argitaratua izan da. Honetarako Krisalis Euskal Herria izeneko elkartaren laguntza zabala jaso dute, haiek ere erredakzio taldearen kide izanik. Gogoratzen dizuegu Krisalis elkartea, aurretan erabe transexualen familiek sortutako elkartea dela eta lan handia egiten dutela bai Euskal Herrian, bai eta beste tokietan ere aurre do gazte transexualak dituzten familiak lagundu eta orientatuz. Gida honen argitarapenarekin batera jaso ditu aitor errazkinek, Krisalis elkarteak gida integral honi buruz duen balorazioa elkarteko lehen dakari den aingeru maioerrekin hitz eginez. Kaixo, eh, aingeru egunon, Egunon. Bueno, ja e, denbora txobat eh, hitz e, egiten egon ginen antxeta irratian, Eusko Jaurlaritzak e, eh, abiertako ba, e, hain zuzen ere gida integralari buruz, pertsona transeizualen arretarako gida integralari buruz, ba, egiten ari zela hor pausos pauso poliki, eta horrengoan esan dezakegu, bueno, ja, gida hori e, bueno, bukatu, bukatu dela, egina dagoela, eta zuek baitare horri buruz, bueno, ba, balorazio bat egin duzu ez Bai, Bai, bai, bai, bai, argit, argitaratu da, eta, bueno, guk egiten dugun valorazioa gauza batzuei buruz oso valorazio positiboa da, eta beste batzu buruz eh, ez zain, beste. Hor ikusten dugu bai arloka, eh, baloratu duzuela, arlo ezberdina daude, badakigu bueno, oso gai zabala dela, eh, ez dela eh, errez esan baitare, bueno, ba, eh, bueno, ba, protokolo hau baitare eh, modu batean edo bestean eh, bueno, ba, eh, diseinatzea, idaztea, pixka bat eh, bueno, aurretik eta ipatu aurretik eh, arlo nola ikusten duzuten, eh, nola baloratzen duzuten, E, zuek eh, prozesu guzti hau nola jarraitu duzue? Eh, Habera, e, an esko jaurabitzak e, atera zuen legean, e, persona transexuali buruzko legean, hartan e, adierazten zen, sei jabeteko etean gida kliniko bat e, redaktatuko zala. Hale, hau 2012an. E, 2006an gaude eta orain ze argitaratu da, lau urte berandago, ez hilabete berandago, eta e, gainera ez gira kliniko bezala, baizik eta gira integral bezala, guk oso positiboki baloratzen dugu. Eta orduan, e, 2000 malauko abenduan, gu deituak e, izan ginen, e, taldean parte hartzeko, eta hartan e, izan ginen gu lehenengo bileran, ana orkestu zan zirriborro bat, eta hortik aurrera, egon gara gu erredazio talde, talde honetan. Orduan, eh hiru arlo da eta eh talde honetan landu egin da izan da arlo klinikoa edo osasun e, arloa eta e, horretan, bueno, gu buru belarri eta lan egin dugu, ekarren oso handiak eginez batez ere kontzeptualizazioaren aldetik eta eh ikuspegi ulermenezko ikuspegi batetik Eta horra aritu gara, ba, ba urte terbiz e, gure kartenak egiten, eta oso positiboki baloratu nahi duguna da, prozesu horretan, pro, bueno, hor den e, elkartetako e, horrezkariak ere, baina e, hor zeuden e, osasunarloko profesionalak, bai e, kruzeseko e, unitateko profesionalak, bai ere, baita ere pediatriako profesionalak, eta beste e, bueno, sasunarloko hainbate hainbat eh, profesional, eta orduan e, bakoitzak ikuspegi desberdinekin eta trajektoria desberdin batekin, eta orduan guretzat oso positiboa izan da, e, eta menikan nik eskertu nahi diot e, talde horretako koordinatzaileari, Jose Luis Quintasi, egindako e, prozesua izan dalako dialogoaren bidezko prozesu bat, eta que eh, kontsensuaren eh, o kontsensu lortu nahian e, prozesua eta momentu batzuetan zaila izan bada ere lortu egin da guztion artean e, testu kontsentsuatu bat e, atera ba bueno oso positibo oso kontua da Osasun arloari dagokionez era azpimarratuko zenuke horrela ba behar bada e, aurrera pauso garrantzitsua bezala ba, ba lehenengo kontua e, egiten den apostu argi eta garbia e, despatologizazioaren e, alde, eta e, planteatzen dala transsexualitatea ez gaixotasun edo transtorno bat bezala, baizik eta anistasunaren adierazpide bat e, bezala, hau da, anistasunaren beste e, izateko beste modu bat, eta guan hau izango litzateke oinarrizko e, bueno, oinarria eta horrekin batera e, nola e, guretzat jauzia handia da e, argi eta garbi uzten dala testuan e, transexualitatea ezin dala diagnostikatu, inork ezin duela e, pertsona baten identitateari buruzko ez ere eta sexu identitateari buruz egin bakarra da e, transexualitate goera identifikatu, e, pertsonak bere kontakizunaren bidez, bere sexu identitatea adierazten digulako, eta orduan identifikazio horren muina ez da profesional batek diagnostiko bat egiten duela, baizik eta entzuk eta aktiboaren bitartez, jaso egiten duela pertsona horrek e, esaten diola, ba, emakumea naiz, zakila emakumea, edo bulbadoen e, e, eh, nizona eh, naiz. Dai. Eta horan guretzat, hau eh, ba, honek suposatzen duen aurrera pausua, ba, hau oso handia da. Uhum. esango dugu baitare, bueno, beste biharlo baitare garatu dituzutela, azterdo dituzutela eta garatu ere Gizarte arloari dagokionez, kionez, baitare, bueno, ba, arlo honetan saldazun handiak izan direla orain arte, aurrera pausoak emateko Eta zentzu horretan, zera azpi marratuko zenuke, bakide honetan ba, jasotzen e, denaren inguruan. Ba, ba bueno, eskuntza eta gizarte arloarekin, e, gure lehenengo balorazioa eh, da kritikoa eta tristeki negatiboa, zeren eta e, eh, bitestu horiek redaktatu dira inungo konsensuri gabe eta inungo dialogori gabe. Eta gizarte arloan nahi zuzen, e, giran orkesten dana da, gaur egun berdindu zerbitzuak eskintzen duen E, eskintzen dituen zerbitzuak, berdin du zerbitzuak eusko jarlaritzaren zerbitzu bezala eh, arreta eskintzen die e, pertsona homosexual, bisexual eta transeksualei, e, elduei, eta orduan, bueno, zentzorretan guk e, zerbitzu, berdin eskintzen duen zerbitzua oso positiboki baloratzen dugu, gertatzen dena da, hor e, ez ez direla barne hartzen eh ai sexualitate dauden aurrak eta bere familiak. Orban hor agertzen den testua da, berdin du zerbitzuaren e, kontakizuna, nun guretzat e, oso larria da, e, aipatzen ez direlako eta atenditzen ez direlako e, aurre eta gazte transexualak eta bere familiak kanpo gelitzen garela. Orban guk e, prozesunetan saiatu izan gara, e, e, politika familiarreko saiarekin e, E, eta plantatu diegu naita ezkoa dala gaur egun familiei e, arreta espezifikoko zerbitzu bat sortzea, e, e personal profesionalek giratua, seksologo profesionalek giratuta, e, laguntzeko, akompainatzeko e, eh, aurreta gaztauen eh, familiak. Momentu honetan, zerbitzu hau e, eh, Krisalis Euskal Herria alkartetik egiten ari gara. Gertatzen dena da, guk ez daukagula inungo finanziaziorik eta hau modu voluntarian egiten ari gara, ari gara arreta hau e, eskintzen, ari gara arreta seksologikoa eskintzen, ze elkartarekin e, badauzkagu hainbat seksologo laguntzaile, baina ari gara minimoak egiten ba zalako zerbitzu eh bueno, duen zerbitzu bat. Orduan guretzat arlo horretan gizarte arloan argi gardi gu kanpo gelditu mm. gelditzen gure realitatea kanpoan gelditzen da eta hori bakarrik eh gizarte arloan beste hainbat gauza egin alko lirateke gaur egun egiten ez direnak eta gure realitatea ari bagara e, beharrezkoa ere iruditzen zaigu momentu honetan ezko jatoritzak egitea bizimizazio kanpaina bat, e, kanpaina instituzional bat, e, bat transexualitate goeran dauden aurren errealitatea e, Eta momentu honetan guk eskaera hauek zuzendu egin izkiogu e, zera, e, bertako eta tristeki eta soritzarrez eh azken hilabetetan ez dugu eingo eh, erantsunikan jaso. Samar dugu baita ere hezkuntza dago dagokionezuei baita ere ba kritikoa zarete egindako bueno jasotako eh bueno egindako redakzioarekin izan ere ba protokoloa berak ez dituelako bueno eh ahorrak hartatzeko neurririk estare aipatzen, ez beste gauza batzuen artean. Bai, bueno, eskuntzarloarekin eh, horre izan behar duguna da, horre eh, aurkezten dan testua oinarritzen da Kristalizu Euskal Herri Alkarteak narratutako eh, testu baten gainean, hau prozesu hau azitzenean, eskuntza zeietik e, eskatu zitzai guk e, prestatua genuen aberai pasatzea, eta arduan oinarria, testuaren oinarria da guk eh, orduan egindakoak, gertatzen dana da, gero eskuntza zaiak nahaztu egiten dituela, testu honetan transexualitate egoeran dauden aurren errealitatea nazten du beste, e, beste errealitate batzuekin. Eta duan e, beste errealitate horiekin naztea, mon nazten du e, izaten dena komportamentu egenero normatibo errealitate horiekin, hau da, e, soinekoa jaztea guztoko duten mutikoak, edo diabena jaztea guztoko duten mutikoak, eta nazten ditu bi errealitate hauek, eta gero gainera ez ditu neurria kontatzen beste ume horiek e, akompainatzeko. Orduan, egin dana izan da, negur ustez testu bat nazgarri bihurtzen dana, e, eta hor faltan botatzen duguna, eta hori ere eta eskotzat jotzen dugu da, ez ala nahikoa protokolo bat, eskolek protokolo bat eukitzarekin, behar beharrezkoa da, e, transeksualitate goeran dauden aurrak e, aurren eskoletan, formazio plan integral bat aurrera eramatea eta e, ikastetxeko irakaslegoa eta baita ere e, e ikastetxe aurren gurasoekin formazioa egitea eta e, ikasleetan ere ikasleekin. Bukabare plantatu dio, izan dugu eskuntza zailari, esan izan zaiguna bilera batean izan zan bale, hori horrela beharko luke izan, gaur egun eskuntza arloan plantamendu guztiak integralak eh, izan behar dira, eta komunitate, zik eta komunitate osoa barne hartu behar dute, e, eh, itz e, eh, goxoak esan zizkibuten, baina gero e, gidan, honi buruz ez da ez agertzen guk eskatu izan da genien ere hau agertzea eta momentu honetan ere ba, eskolek daukate eusko jarraritzatik e, horrelako plan integral bat e, mentatua e, ondo akompainatu abizateko aurra doi. Mm -hmm. Aukerarik bai hau hobetzeko etorkizun batean? Bai, noski eta guk argi daukagu eta netan e, e gida, gida, gida osoaren erredakzioan e, koordinazioan direnak argi daukate, hau gida bizirik dagoen gida badala, asmoa dala bi urtero errebizatzia eta e, kartena jasotzea eta gauza gehiago sartzea, orduan guk espero dugu bai orain honetan sartu gabe gelditu diren e, gauza garrantzitsuak nahitazko gauzak poliki sartzen joatia eta e, benetan gidau integrala e, izan dadin enan berreko pausuak ematea. Eta noiz indarrean jarriko dute, datorren ikasturteari dagokionez, nola izako dira aurrengo pausoak? Ez, bueno, gira, hau e, gomendioen gira bat da, eta orduan eh, hau egin duten izan da, argitaratu eta zabaldu, eh, eta orduan berez a, a, ez, da inbesten noiz jarrikoan indarrean, baizik eta gira hau da orain gomendioak dituen gida bai, bat, mhm. eta honi begiratu behar diote, e, arlo bezkarri e, begiratu behar diote, begiratu aldiote, e, noski baiet e, eta nida nidaren koordinazio lanetan arituen oso bizkintasek ala e, e, esan da e, honetan osasun arloan E, datorn ikasturtean jarri darko da sensibilizazio prozesu bat e, ez pediatriako profesionalen e, artean, osakiretzako pediatriako pediatren artean e, gira honetan ematen diren ezagutzak eta gomendioak e, ezagutzen joateko eta ordan orain bai ziurazki ingardona da e, sensibilizazio prozesu hori edo e, obe balitz formazio prozesuak e, profesional desberdinek realitate hau ezagutzen joateko. Mm -hmm. Osongia, ingeru ez dakit zerbait gehiago gehiago nahi duzun, e, ba, ez, e, bueno, guk elkarte bezala, e, gida, gida hau argitaratu da, gu, gure karpen handia egin dugula, guk lanean jarrituko dugula, e, arlo askotan lanean ari gara, familiak ditzen, komunikabidekin lan, lan egiten e, ba, bueno, realitatean endizibilizazioa posible egin alizateko, e, zera material didaktikoak sortzen gabiltza, e, seksologiaren aldetik ere lanak egiten ari gara, eta bueno, ba, guk lanean jarraituko dugula gut ustez e, garrantzitsua dalako hemen honetaz behintzat e, aurre eta gazte iguru hitz egiten ari ba, bagara e, transsexualitate goeran dauden aurrak eta gazteak ez baldin baditu ondo akompainatzen, ez baditu akompainatzen sufritu egiten dutela eta sufrimendua e, handia izan daiteke ongi akompainatzen baitu, ume hauek zoriontsuak hasi daitezkela eta orduan e, niretzat hau e, bueno, da lanean jarraitzeko, uste dugu ere gizarte osoaren zat, importanta dala, errealitatea bestea. Noske baietz, ba guzti horrekin gelditzen gara ingeru eskermila, berriz ere gurean izaltagatik, mi esker. Mi esker zuei, Hau genituen beraz, aingeru maioren hitzak Krisalis Euskal Herria elkarteko lehendakariaren hitzak hain zuzen ere. Eusko jaurlaritzak argitaratutako pertsona transexualen arreterako gida integralari buruz, baldorazio gazti gozoa eginduela esan dezakegu elkarteak, eta oraindik lan asko dagoela egiteko, eta hortan dabiltzala azpimarratu digu.